Gramè, An nou pratike Exercise A. Modèl, You hear. Ou achte moulen sa a? You should say. Ou achte moulen an? Let's continue. Youn. Ou vann mayi sa a? Ou vann mayi a? De. Ou lave pantalon sa a? Ou lave pantalon an? 3. Ou konn madanm sa a? Ou konn madanm nan? 4. Ou wè plim sa a? Ou wè plim nan? 5. Ou pote zouti sa a? Ou pote zouti a? 6. Ou tande kesyon sa a? Ou tande kesyon an? 7. Ou gen wou sa a? Ou gen wou a? 8. Ou wè magazen sa a? Ou wè magazen an? 9. Ou achte lanp sa a? Ou achte lanp la?